Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! sige nga, sige nga, gusto mo yung gusto mo. Wala, hindi pwedeng Ano yun? Hindi mo pwedeng kanta na yun? Yung ah, balita ko, yung mga kaibigan mo nagaganon na. Ano nangyari sa kaibigan mo? <laughs> Grabe yung parami ng parami yung mga ano natin, question ko, eh, Jobert. Parami, kaya nga susunod, alam mo, hindi na pwede yan. Ang susunod na lalagyan natin ng mga question yung diban. Ang diban di ba? ng mga walis ng mga elementary. O, di mo inaabot Hindi yun. ko inaabot yun, Kuya Di Jobert. Nag-aral ka kasi sa mahaling eskwelahan eh. Bakit? Sa ano ba yung Sa public school, ang gamit namin Diban? yung diban. Yung lalagyan ng mga ah, lalagyan ng mga daspan, walis tingting, walis tambo. Diban. Principal. Malaki yun, principal din. O, ready ka na, kay Jobert. Ang laki ng question natin ngayon. Mukhang mapapalabang ka dito, ah. Sabi ni Jay Tolentino, bakit laging nilaga ang kapares ng salitang tiyaga? Bakit hindi adobo? Ah, pag may tiyaga, may, May nilaga. Hindi naman talaga <laughs> original yung nilaga eh. Adobo talaga. Adobo Yan yung- ka na sinasabi ko sa'yo. Hindi nga, adobo yung nakalagay. Pag may hmm. tiyaga, may May adobo. adobo. Wow. Yan ang mas bagay. Pag may, Pag may tiyaga, tiyaga, may, adobo. Ad parang hindi yun. Ay, kasi nung kapanaw nun, ang adobong pinagawing, pinakamadaling lutuin. Wala namang nilaga nun, mapapanis agad yung sabaw nun. Eh. Yung nilaga? Yung adobo ng mga panahon nun, ang nilalagay doon, bawang, suka, asin lang. Tumatagal ng ano yun, anim na taon. <laughs> Hindi na, hindi nasisira, Jobert. Dalaga pa siya, niluto na. Oo. Kinakain na ng pamilya niya yun. Ano yung original kay Jobert? Baboy, manok, o kangkong? Ang unang inadobo nun, manok, native. Native na manok? Kay Jobert, eto, next question. Sabi ni Denrick Mendoza. Gaano kasakit ang kagat ng dilim? yan ang pinakamasakit ng mga, ng mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga, mga Masakit pa yan sa kagat ng malaking langgam. Yung ganito kalaking langgam? Sabi ka? May ganito kalaking Ang langgam? pangalan lang ng langgam na yun, dilim. Ayun? Pagkala mo kamote, yung langgam na yun, ganyan kalaki yun. Oo. Tapos yung, yung ilong nun, may parang daon ng kamote. Binabaon niya yung sarili niya sa lupa. Oo. Ganun yun, no? Sabi mo, <laughs> pag yung mga taong nag, mga magsasaka, uy, hinug na yung kamote, oh. Ay! Ibig sabihin, doon nakuha Pain. yung agat ng dilim. Oo, yung, dilim. ano, ang tag dito, yung ah, langgam, na langgam yun. siya dati. Pinakamalaking langgam, kulay maroon yun. Sa Africa, <laughs> maroon, kulay maroon. Eh kung ganito na siya kalaki, may, ah, paano pa yung queen nun? Mas malaki yung queen nun. O Hindi yung naman queen umaalis sa kuweba yung queen eh. Yun yung mga army lang. Army, army ganyan pala, talaga. ka army, na. tapos yung Navy. Pero mga <laughs> Marines. ang laki na wala mo kayo. Pero pag... Sa Africa lang yun. Ang, ang lang doon, ang gamot lang doon. Pagka, Ay, para hindi sila gumalaw, hindi kakagatin nun. Pagka ginano mo yung kamote, hmm. may hawak kang speaker, pagkagat, kakagating ka na lang, hmm, hmm, hmm, mga ganun yun. Sasayaw. Sasayaw. Sumasayaw ng ano yun? Sisi? Sisi? Okay, next question kay Jabard. Sabi ni Daron Malakyan. Ano po ba ang mabisang paraan para lumit ang tiyan? Ako hindi ko alam to kay Jabard. Hindi ko alam. Sa amin mo ba tinanong? <laughs> Sa amin mo ba talaga tinanong? Kung alam namin yan, wala kaming ganito. Ah, wala na. Since birth ako eh. Since Hindi, birth. pero tama. Meron, meron talagang ang pinakamabisang pantanggal ng tiyan ay... Diet ba yung Jobert? Kabag. Kabag? Bakit Oo, kabag? magkwento ka na magkwento, magdamag. Tapos, uminom ka ng hangin. Oo, hindi mo alam, kaya mo yun. May Naiinom yung hangin, di ba? Nalulunod Ano nga yun eh. Gas yun? Tapos, ilalabas mo yun. Oh, may technique po si Kuya Jobber pag nakita po siya ng chicks. Pusang lumilit po yung chan yun. Pakita mo sa kanila, Kuya Jobber. Pero ganun ka, may dumaan na chicks. Oo, oh, yan. Pakita mo na yung chan mo. Yun. Yan, ganyan. Kunyari, dumating, dumaan si Rich Azul. Si Rich Azul dumaan. Hi, Jobber! Uy! Uy! <laughs> eh, biglang umalis. Taping ka, taping ka. Biglang umalis. Ingat. Kaya daw. Uy! Anong tawag? Ano? Eh, lingon ng lingon. Gano'n Oo. gano'n. Kanyari lumingon. Uy, bakit Jobber? talking. Okay, sige. Anong tawag sa technique na yun kay Jefford? Inner gas. Inner gas. Inner gas technique. O oh, yan. Pero dapat sanayin mo lang din eh. Kaya naman yan eh. Ikaw wag na. Pag ginano mo, puputok yung likod mo. Papasok sa likod. Para ang gagamba. Pag ginano si nga ikaw, kunyari dumaan si... Sinong crush mo? Si... Totoo. Si Don Chang. Oh, si Don Chang. Kunyari, sige. Sige. Hi, Pinong. Ha? Ang laki ah! <laughs> Ang laki pa rin. Hey, wala! Ano eh? Grabe. Grabe naman to si Kuya Jobert. Eh, pinang matutulog ka na. May ulang ka. Ano? Pero bumalik si Don Chan. Bumalik si Don Chan. Hi, Pinong. Pinapalit mo pa. Yun dyan, yun. Hi, Pinong. Next question na nga tayo. Sabi ni Precious Villa, kung may gamot sa sugat, may gamot din ba sa pusong sugatan? Meron. Ano ang Yung mga katulad natin, tayong mga komedyanteng lalaki ang mo sa puso. mga komedyanteng lalaki? Kay Jumper? Oo, di ba na makukuha sa pogi yan eh. Talaga? Hindi <laughs> nila kayang gamutin yung mga sugatang puso. Ang makakagamot lang sa pusong nasugatan, lalo na yung mga magagandang babae, ay mga... <laughs> Kami lang, kami lang. Kami, kami lang. Alam nyo ba? Patatawarin namin kayo. Hindi naman kayang, ano, kaya ba kayong patawanin ng mga pagalingin ng puso nyo Oo, na ng nasaktan mga ng mga gwapo, yung mga pagano'ng girl. Kunyari, umiiyak na babae, tapos darating pogi. umiyak ka. Ah, ah, tapos darating pogi. Ay. Ah, iiyak na naman yun, no? Pero pag nagpapatawa, no? Pag nagpapatawa, dumating. Oh. Ah, galing na yung puso mo, ah. Ay, pala bye. yun, oh. Ayaw oh. ko ng policy nun. Ganun pala, ay, hindi, oo oh, nga, oo oh, nga, hindi na paalis mo. Ah, Huwag eh, mga gwapo, pagka gumating yun. Hmm. Alis ka na nga. Ganun, no? Pa, Papungapangit pa sila sa mukha ng chicks. Pumapangit pa lalo yun. pag- Dapat na, ayan, pag yung mga pusong sugatan, ang hahanapin niyo po ay ang mga tulad namin ni Kuya Jobert. Oh, ito Ito po, papakitaan namin kayo ng sample pag may dumaan na mga chicks. sa mga babaeng sugatan po ang Please, puso. halika. Ayan, ito. Hi. Tanungin ka namin. Halika, halika. Dali. Ito, ito, ito, ito. Ito, ito. Ay, namis dito. ako. Tatanungin kita, Ay, ano, interview mo muna. ano ang gusto, anong gusto mo? Ano ang- gusto mo? Lalaking gwapo pag masakit yung puso mo o lalaking komedyante? Lalaking komedyante. Kasi, oh. Gusto ko mas, maging masaya. <laughs> Oh. kasi nga, ba't ka nagkukulong? mo? Grace. Hi, Grace. Oh, di ba? Tama. Welcome, Grace. Bye-bye, Grace. Dali, babalik na tayo sa ating Greatly Spills. Hi, Kuya Jobber. You're the best. I'm watching you since your YouTube days. Mabati po sa Gallardo family na lagi sumusubaybay sa sugot ka ni Kuya Jobber from Anchorage, Alaska. Wow, Anchorage, uy! Lalakas mga asar niyan, mga Alaska. <laughs> Napunta ka na sa Alaska, Kuya Jobber. Sa Al Gallardo. Diyos. <laughs> Ayan, pabati naman po sa asawa ko na si Jeff Santiago. Nakalimutan niya ang anniversary namin. Pero hindi niya nakalimutan, abangan kayo tuwing 8.50, sabi ni Ella Santiago. Hoy, bumawi ka sa asawa mo, Jeff Santiago. Grabe to, ah. Lagi kami nanonood kasama ang pamilya ko. Wi- wiling ang tatay ko sa'yo, Kuya Jobert. Uy, willing-willing. Sepa, ah. One family. Taga rin dati yan, ah. Si Wiling Wiling. Wiling Wiling. Ayan, binabati ko nga pala yung mga kaibigan nagpapabati sa akin si, sa mga taga Iloilo dyan. Sila Boyong, sila Tito Bumbay, sila Tita Rina, tsaka si Paring JR. Hello sa inyo. Tsaka si Buboy, tsaka yung mga cameraman ng probinsyano. Ay, oo nga pala. Ito Si, yung vape ano, pa si ng vape, Direk Kevin. Hello sa inyo. Okay. Okay, kayo Jobert, paano sila makakapag-ask? I-like nyo lang yung Facebook page ng Sinimo, tapos makakita sila ron ng post na parang ganito. At sa post na yun, i-comment nila yung mga tanong nila, sasagutin natin katulad ng ginagawa natin dito. At syempre, pag nakaligtaan niyo po kaming panoorin tuwing 8.50, pwede niyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan nyo, lahat ng tanong nyo, kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert! bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.